multe da tempo antau e crano damagias coron. Iu pli longe infanoi cae geiunuloi sidas antau computilo au televidilo, des pli iam en la adolesca agio estas damagiata ilia coro, cae pli altigas la risco por cor sango circulae malsanoi cae apoplexioi. Tion resultigis actuala studajo el Finlando. Ciui tiui horoi antau ecranoi de iunai homoi sumigas al pli pesa coro. Nis cias el studajoi che tio signifas por plen cresculoi pli altan riscon por cor infarctoi cae apoplexio, diras sciencisto de la Universitat de Orienta Finlando. La studaggio estis presentata nun dum la jara congresso de la Europa i cardiologoi en Amsterdamo. Infanoi ca dec calc devas movigi pli por certigi longtempe sian sanon, diras las scientisto. La esplorista te amo prilumigis septcent sestexes adolescantoin, ciui ecte la agio de dec unu jaroi estis portantai cun regula intervalo, dec unu jaroi, dec quin jaroi, dudec quar jaroi, computilezzan pra corlogion, dum ciu foie unu semaino, cae cies tatumoi privivo stilo estis registritai. En la agio de dec cae dudec quar iaroi, tiam ocasis ultra sona prilumigo, cum con de peso, cae volumeno de la maldextra cora ciambro. La datumoi forte indicas ce crescanta agio, pri pli cae pli forta tendenzo por sidanta vivo maniero, cae ege nesuffice da movigio en la agio de dec unu iaroi, la infanoi si dadis en tago average dum 362 du minutoi. Con dec quin iaroi, tiu antaue crana tempo pli altigis jam al 474 quar minutoi. Iunae plencresculoi cresculoi, facte nemo vigistum average quincent tridec minutoi en tago. Tio signifas crescon, de la corpe neactiva tempo je du como ok ecte la infanaggio gis la plen cresca agio. Ce la ultrasonae prilumigoi eblis tutte clare constati contexton inter la corpe neactiva tempo en tago cae la peso au la dicezzo de muscolo de la maldextra cora ciambro. dudec quaria ruloi tio tiam gravigis, che ilia risco pri cor malsano, pri apoplexio, au ec pri morto pro cor sango circula malsano du constatis la sciencistoi. Iam la infanoi estis en tago corpene activae dum average ses horoi, cae tio pli altigis ancora gis la plen cresca agio, Ie pluai tri horoi en tago, diras la studestro. Nia studajo indicas che la crescado de la corpe neactiva tempo estas accompagnata de damagigio de la coro, quio estas independa de la corpa peso cae de sango premo.